quitarle el miedo a la persona de meter la pata, hacer el ridículo. Si hay que hacer el ridículo, joder, y mucho además. bizitza. Bizitua mediko batek, fontanero batek, prostituta batek, hijitu batek, homosexual batek, lesbiana batek, notario batek, emigrante batek, dirudun batek, behartsu batek, eta populazioan bizi izan dituzten bizipen bai normalak, bai hartuko dute parte programan. Inesito naiz, eta ez Robinson Crusoe. Txekatek! Han saberi petiolala, petiolala, petiolala, han saberi petiolala, petiolala, petiolala, lalala. Gaua egun, gaua egun, bihurtu artean. Aupa gubu, aupa horeleta. Aupa horeleta hau pa kristo guztikera. Bueno, e, nire izena inazitu da, kaleko naiz, eta emango diogu, orain jo bertan aziera, programari. E, Zergatik dugu egin hau, ba, hainbeste maite dugun herria, ezagutzeko edo zein ez da bizi horretan. Abe, zen nolako Txinan biziren jende za, eta ez da bizi, eben. Nion txino batzuk ikusi ditut hendik hemen, eh? kaleko, errenteriko kaletan. Baita, eh, Sudamerikakoak, baita Marrokiarrak, baita Beltzak, eh, altuak, ez hain altuak. Finlandesak ere bai, eta errenteriak nola egin dio jende horren arrera ondo, ezki, oso ondo, oso ezki, egin dio kazarik. Mm, bueno, eskola baino, gehiago, ikasten edintzela kalean. Eta eh, kale hau, edozein kale, da aberazgarria, erne baldin bazade. Erne baldin Eta aurten, etorri gara, e, maite dugulako horreta, nahi dugu jakin zer maite dugu nahi beste. Maite dugu, mina, gure zerritzariak, beraz, baditu, alkatea, zinegotziak, gure zerritzariak, zer mugu dira, hori ere, inzaletan zaitu, barrenderuak, eh, barrenderoak, aguazeiak, e, eh, ambulategia, e, bukatuko dut, esanaz, que Su, nire emazteak esaten didana. Zu kalekumea zara, zu ezara bazertara. Ikusten zaizu, ikusten Calé Kalekume hori. Aio. Zintzilik irratia. La radio de los colgados. <laughs> Primero mira a ver si está la silla y luego pones el culo, ¿eh? eta onuragarria osasunarentzako ekatua egingo bagenu gehiago maniko medioak, eh, erresidenzia, klinikak eta ospitalak eta baita ere kartzelak utxik egingo lirateke izango lirateke Aio, maite zaituzte.